Burundi murima w'isange burundi murima isangi ikiganiro kibayagira ku bibazo bijyanye n'amatongo mugikurikirana kuri radiyo isanganiro tugushimire ko ubandanya gutega abiri radiyo isanganiro kaze mu kiganiro burundi murima isangi gukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango murima w'isangi turaza gukubitira mu rumonge ahegereye ishyamba kimeza rya vyanda batubwira uko byifashe muri komine ruyigiho batubwira ingene amatongo agarurwa mu minwe ya leta acakoreshwa ikiganiro na nje Hanese Pablo Bagiwabo Jean Pierre Misago na Jean Claude Nshimirimana bamfashe kwegeranya amajwi twese hamwe tuti kads sangwa muri sanze kuri radio gutangura kino kiganiro umuyobozi mukuru ajejwe itunganywa ry'amatongo no gukingira isi mu widu w'idukikije Enjeniero Omer Niyonkuru atubwire ingene amatongo ya leta agabuwe icyo nabanza kubabwira nuko amatongo ya leta ari mice kubiri hariho amatongo ya leta akoreshwa ku neza ya bose ari imice myinshi na yonyine. hari amatongo usanga ari eh, nofata akoreshwa mu buryo bw'amaho ibi bita mu gifaransa de eh, domaine public de l'etat naturel aha turaca dusangaho nk'amashyamba cimeza ahantu haguma hakanye icanye yajya ku miso dusanga ari y'urubuye ata muntu yovuga ati aha a no hiyitira cyangwa hari ikintu wakoresha agumaho ku neza nyine y'igihugu hagaca habaho rero n'amatongo e, twofata ari e, mu buryo bw'amahariko ushobora guhinduka aho ni nka twofata nk'amabarabara kandi biranashoboka yuko n'itongo riva muri uwo mugwi w'amatongo leta ikoresha imigambi yayo ku buryo yafata nk'ayayo nyine ikayashyiramo umugwi w'amatongo leta ikoresha ku neza ya bose bivanye n'ukuntu ibona eh, ko ari ngombwa ikindi kigira katatu iranashobora kubona amatongo y'abenegihugu ikabona ati aha hantu tugomba kuba umugambi aja guca amahera mu kigwena canke mu micungararo abona amaze kuronka udufaranga na dukeye aragenda akamera nk'upima cyane akaba afise umuntu kanaka amujyanye amaze kubona rero ashizeho nk'akazu cyangwa umurima ziba inture kahitwiwe kandi ari ishyamba rikingiwe n'amategeko rero ibibazo binyuranye byo muri iryo shyamba twebwe turagerageza uko tubishobora ijya mirima tubonayo yashitseho ibi mirima gute abaricungera tubanze tureke bajya ajya isanzwe iri indani abaricungera bari tuvuga ko bananiwe byagenze gute twebwe ntibananiwe na gato twebwe twarigeze kuba dufise uburyo aho dushobora gukizura ku murango nijoro nabivuze utamara na mukewa ntakubituru uwo ugomba ukahashyika aho baba ibintu bagarukanye si bike mugabo hari hahatugoye nk'ubu twari twibaza yuko twari kungururiza aho handi naho hagasubira hakisubiriza rero imirima irabayo mbere hari n'iyo tugerageza twarandura hari n'aho turengegwa kubera urumva turi bake n'ayahandi hoho yaba dukora ibyo dushobora kuko ntitwokwira hose mbega iryo shyamba eh, rikingiwe n'amategeko ya leta twavuga ko ari itongo rya leta nyine koko mbega mukorana gute n'abajejwe intwaro mu kurikingira twebwe turagerageza uko dushobora tukavugana tukavugana n'abo mu ntwaro mbere guhera ku rwego rwo hejuru twama tugiranira inama na buramatari turagirira inama na musitanteri ni ukuri twebwe ngaha ahaye mu rumonge baradufasha bimwe bidasanzwe ariko rero hari hamwe hamwe usanga bagoyagoye batugora batugora kubera kumbure icyo wazigayo nabo nyine bamwe bamwe ugasanga kumbure ni mwene wabo ariko ararima hajya kugira ngo amwamire bigaheza kumbure bikagorana ubundi hoho twama dufitaniye amanama kandi si abo bonyine turafise amashyirahamwe akikuje iryo shamba dufashanya iyo turonse uburyo tukabafasha hariho abo twahaye ibitiba hariho abo twahaye impene abo baragerageza bakaza bakatubwira bati yamara yamara haguruka hajya ahaye tubona hariho ibikorwa bidatomoye bariko barakorera mu ishyamba kandi bibujijwe mu ntwaro mu rumonge ngo bariko barakora uko bishoboka kose kugira ngo iyo ngendo yo kugomba kwikebera ku matongo ya leta ihagarare Celestin Itunga arongoye komine Rumonge avuga ko abazorenga ku ngingo zafashwe bazobihanirwa Eh, ubwa mbere icyo tubona by'ukuri n'amaparaseri n'abantu bafite amatongo yegereye icyo kibira eh, aratangura akarima gahoro gahoro akarenza ko nk'imetero zibiri cyangwa zitatu ejo mu mwaka ukwirikira akongera akarenza ko nk'izindi metero zitatu cyangwa zine buhoro buhoro ugasanga aza amaze gufata nk'imetero zirenga mirongo itanu yinjira mu kibira rero ibyo byose n'ubwo babigira baragerageza gusibanganya icyo bita urubibe icyo bita umuciro twaciye na leta bagerageje gutera ibiti kugira berekane aho hantu aho umuciro uca eh, bakagerageza kubifutanganya ibiti biriho bakabica ariko by'ukuri kuko dusanzwe dufise ibyapa nizere yuko eh, ibyo nta ndu nta ngorane bizotera uri karabikora wese amenye yuko ari inyuma y'amategeko kandi nta muntu n'umwe azigera amworohereza kugira atware eh, ikibira cya leta gisanzwe kizwi nta muntu n'umwe rero dukeneye uko azorengera icyo kibira nubwo ariko baraharima bamenye yuko mu minsi iri imbere ingingo zigiye gufatwa zihutira mbere muravuga ko hari ingingo zizofatwa bizogenda gute nk'umuntu bizoboneka yuko umurima wiwe uzura indani mu kibira ego nk'umuntu dufate nk'akararo asanzwe afise umurima mu kibira e, tumaze iminsi dusemerera twarafasha abakuru imitima muri zone kigwena turi ko turaca umuciro bizoshika iyo myumbati tuyicemwo kugira tuhaboneshe harengane kuko ni ibintu basanzwe bazi babirenga ko babizi y'uko baba ariko bararenga amategeko mu ngingo zimwe zimwe ni uko uzo yarimye ahantu muri uwo muciro by'ukuri tuzohacisha ibarabara tuherekane neza hanyuma abandi nabo bazaba barimye hagati mu kibira tuzobaha itegeko rya nyuma kuko uzosubira kurimayo tutambe dutarike barundi mwe nimuze twiginunguruni ikiganiro ni burundi murima w'isangi tukaba turiko dushimikira ku itunganywa ry'amatongo ya leta ni mu gihe vyibonekeje ko haba mu bihe vyaho hambere ayo matongo yashobora kugabwa agatizwa akanagurishwa mu nyuma gahava vyura amatati ngo kuko bitaba vyakurikije amategeko no muri ino minsi hakaba hari aho byigaragaza ko abegereye amatongo ya leta bashaka kwikebera kuri iki mu byo bategerezwa gukora mu mugwi w'igihugu cejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo sentebe ngo harimwo kugarukana mu minwe ya leta amatongo yayo aba yihagiwe cyangwa yatanzwe hatisunzwe amategeko rero nembo nimpa nibavugira uyo mugwi twebwe uko bimeze eh, nk'uko itegeko rigenga umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'amatungo ribitegekanya eh, riravuga yuko mu mirimo tujejwe tujejwe eh, no kuraba ayo matongo asanzwe ari aya leta yatanzwe Eh, bidaciye mu mategeko canke yanyazwe kuko mu bo dutunganiriza na leta irimwo kandi byaragaragaye ko kubera urugwimo rwahitiye mu burundi hariho abantu baciye bikinga mu kiza bagafata amatongo ya leta bakanyaga bagatanga bagafata amatongo ya leta bakishikiriza ah, canke abategetsi b'ico gihe bagafata amatongo batayihaye bakayaha abana babo bakayaha abagore babo canke bakayaha bagenzi babo uburorero buriho mu ntara za cibitoki za karusi hajya hagufi mubona ku mugwa mukuru wa karusi hari hababura amatari baciye biha amatongo ayandi bayaha abagore babo ayandi bayaha bene wabo canke abagenzi ibyo rero iyo bigaragaye muri sentebe eh, turaheza tukagira amatohoza amatohoza agakogwa kugira turabe koko kayo matongo yari ya leta kandi ko yinyagiwe canke yatanze bidaciye mu mategeko iyo dusanze ari uko byagenze baraheza bagafata ingingo ingingo y'uko ayo matongo asubizwa minwe ya leta iyo asubijwe minwe ya leta icyo kibazo duca tugiha ubushikiranganji e, bujeje ibyo gutunganya amatongo n'ibisagara ndetse n'ibidukikije ni sedo l'environnement twari basanzwe babiraba kugira ngo basubirane barekipere cyo twavuga na rekiperasiyo totale kugira ngo ayo matongo agarukanwe mu minwe ya leta akoregwemo ibikorwa bishobora guteza imbere igihugu n'abanyagihugu ibyo turabikora biciye cyane cyane mu nzandiko tukandikira ubwo bushikiranganji eh, urongoye umugore abandikira akabwira nti aha n'aha n'aha itongo ringana uku byaragaragaye ko ari rya leta byaragaragaye ko bari barinyaze ku ari irya leta turasabye rero ko iryo tongo ryosubizwa mu minwe ya leta rigakorerwamo ibikorwa bijyanye n'ibikorwa bya leta iruhande y'uko kumbure muri ishigiriza abajejwe gutunganya amatongo hari nk'umugwi kumbure ubaho kugira ngo ukurikirane urabe ko koko ya matongo ariko asubira mu ya leta eh, ni ikibazo cyiza kuko byaragaragaye ko hariho kudasubira mu ya leta neza eh, y'ayo matongo aricyo gituma abarongoye umugwi bace biyumvira gushiraho umugwi muri uyu mugwi nyine wa sentebe cyo twakwita eh, ini komisiyo ad hoc yo gukurikirana amatongo ya leta la commission charge de terre domaniale uwo mugwi rero ngahuriho w'abantu baraba ibikorwa barakorana neza ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu bijanye no kugira ngo ayo matongo asubire mu minwe ya leta none ayo matongo agarutse mu minwe ya leta acakoreshwa gute inyishu tuyihabwa na Dieudonné Citegetse arongoye komine Ruyigi eh hari amatongo yasubimwe ya komine biciye mu mugwi ujeje amatongo muri komine aho abarongoye intwaro ku mitumba batumenyesha ko hari amatongo yigawe n'abantu hari taba niho abantu bari bayigaruriye mugabo ubu byaradadanutse harasuwe muri komine icyo gikora ni uko tuca tuza turahakotesha amahera akinjira muri komine inyagutoha hari amashyamba mugabo ubu twaravuze yuko ari ugomba kurima ashaka kuza gusaba bakamutabura igitasi cy'umwaka cyangwa ikindi kintu giteza imbere imitumba none kugira ngo ayo matongo ntagire abasubira kuyigarurira ngo bayitirire muri ko mubikora gute kugira mukinge eh, twarayapimye turaca turashinga amarimite dukoresha iminyare maze ko iminyare ikinaga ikagoma yiboneka ko aho umuntu ageza kandi turasaba abarongoye intwaro ku mitumba kuza baraharaba umuntu agabirwa itongo rya leta kuri gusa ni umuntu biba byagaragaye yuko adafise eh, ahaba nakorera imigambi yiwe kugira abeho abandi bose iyo leta ibahaye itongo bararigura cyangwa bakaritiza naho ryaba bijya kubaha kugira bamuhe urupapuro rwo gukotera ko iryo tongo rya leta baca basinya kontara dorokasiyo barariha ku mwaka ku mwaka ariko kubera umuntu aba ariko arabirondera yihuta kugira arondere uruhushya kubaka ntiyigera abyibuka iyo rero wubatse leta iba iragukurikiranira irabe yuko ubikora iyo wubatse ugashika ahantu bigaragara ko yawubatse niho iki gisata nyine kijejwe ibyo gutunganya ibisagara baca baguha urupapuro rwemeza yuko ibyo wasabye ari byo wubatse cyo bita certificat de conformité muri icyo gihe buronse uburenganzira bwo kwitongo ryawe rero rishingirwa karimbi eh muri iki satari rero gushinga uburimbi kadastre ucuvaho ujya muri eh, cya gisata kijejwe kubika impapuro ndangatongo titre bakaca rero muca mugiranira amasezerano amasezerano kuko ugeni waserukira leta mu kugurisha amatongo ya leta hacaba amasezerano aho ari wagurisha itongo rya leta eh, udusome bahanditse yuko leta y'u Burundi ihagarariwe mm. n'ubujejwe kubika impapuro ndangatongo iragurishije iki kibanza na naka ku mafaranga angana uko rero abantu kubera aba yihuta kuronka agatitire ngo agende gusaba ideni ibyo ntiyigera bisoma burya niko rupapuro rukomeye kuko baraguha urupapuro ndangatongo n'ayo masezerano y'ubuguzi mwagiraniye na leta mm. eh, aha rero tukajya duhamagara abantu ubuzi wese uko afite itungo yaronze yaciye imyaka iyi n'iriya akarikoresha uko atigeze aca muri ibyo byose eh, leta irisubiye ko ni ibintu byumvikana bice biba bijyanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu kuva ku hegitari zibiri mu gisagara no kuva ku hegitari mirongo ibiri na zitandatu eh, ahatari mu gisagara hageze yuko babona abatanze babona yuko wakoze neza byose wabishyize mu ngiro nimba ari byo baguhaye eh, bavuze ati turagura baca baserukirwa hariya burya sentebe iradufasha cyane irakora igikorwa cyiza kuko irikira nadufasha koko no gutatura amatati burya irikira nadufasha gutatura amatati yo muri kazoza eh kuko byohava bigorana ukuntu leta izosigura ko yahaye umuntu umwe hegitari ijana igahoha hegitari zitanu zitandatu cumi imwe eh, uyu n'uriya yarimye abandi ntarimye yo kubamo mm. eh, twebwe rero duca dukora kiza kirengeye kuri aba bose twebwe iryo tongo turimenye tukaribona neza tukumvikana n'abo dusangiye uburimbi bakatwemera ko ari irya leta icyo dukora byihuta igisata kijejwe gushinga uburimbi kadasire nasiyonari kica kiza kigashinga uburimbi kujya abandi bene gihugu bahora baronka eh, rujya rupapuro rwo muri kadasire eh, ruriko igicapu na leta ubu rero ikironka urumva leta yari yarakunze abayo kandi ntibyitegerezwa gukunda abantu nayiyibagira hanyuma rero twebwe turi abana ba leta twakunzwe na leta tukajya dutangura kuza turi ibi by'iwacu Eh, yumvirize kujya mu muhira umubyeyi yasumye utudagara iki kandi nzi wawe ukajya ugenda ugakuramo rumwe nk'uko umenya ntibiza kumenyekana uburibwe hagasohoka urupapuro ndangatongo muri ariya mu kigo kijejwe kubika impapuro muri titre ibi byo gukingira ko muri amatungo ya leta muri ko mikorera he ni ukuri ibikorwa biriko birakogwa mu ntara zitari nke turiko turakora mu ntara ya bururi mu makomine nka yose kuko turi mu komine zibiri za nyuma turi muri songa na matana aho turiho turamenya amatongo ya leta ko twebwe duhejeje mu buyobozi bukuru buje gutunga amatongo abo mu gisata gijeje gushinga uburimbi baca bakurikira hanyuma n'abo mu gisata gijeje kubika impapuro ndangatongo bakaja bakurikira turiko turakorera mm, no muri makamba muri makamba tugakora dukorana cyane n’ishyirahamwe ryitwa zowa mpuzamakungu eh, no kuri uyu wa kabiri twari mu gikorwa cyo kwerekana ibyavuye mu agiye kugira iki urupapuro uzorengera ku kibuga mugo ntuzorengera ku rupapuro ntuzoza kuruhindura ni ukuvuga leta ije kuraba itongo ryabo rice ugasanga baraharengereye si ukuvuga ngo irahagarura gusa aha muca mwicara rero bwa mbere ikigufata nk'umusuma kandi nta wundi muntu agucira urubanza nawe uba washwanye n'undi muntu ni leta iruca uciye wumviza leta irikica urubanza wayirenga n'iki ni ingingo nyinshi ubwa mbere mbere yo kuyasubiza muri leta irashobora kuciguha ikakugirira fagitiri tuba turumvikana y'imyaka yose uhakoreye ukayiriha eh, ibyo rero tugomba kugenda turabyumva ubu rero igishasha ni uko leta itongo ryayo aho riri tuhamenye dushinga uburimbi agacatsiho ku rupapuro ndagatongo Burundi murima w'isangi iciye umunsi n'aha kirangiriye twariko dushimikira ku itunganywa ry'amatongo ya leta ni mu gihe vyibonekeje ko haba mu bihe vyaho hambere ayo matongo yashobora kugabwa agatizwa akanagurishwa mu nyuma gahava vyura amatati ngo kuko bitaba byisunze amategeko no muri ino minsi hakaba hari aho vyigaragaza ko abegereye amatongo ya leta bashaka kwikebera kuriyo wakoze kudukurikirana